يقول رحمه الله بلوغ باب من جلس في المسجد ينتظر الصلاة وفضل المساجد Əsələ rəhməhullah buyurur, mən, yəni kim məsciddə gözləyir namazı və məscidlərin fəziləti var edən. Və burada rəhməhullah Əbu Hureyra rivayətini gətirir ki, bəs Peyyambər salsın buyurur, mələklər dua eləyir birinizə və o vaxta qədər ki, oturmuşsunuz namaz qılan yerdə namazı gözləyirsiniz. Mələklər deyir ki, Allahım bağışla onu və rəhm et. Dua eləyər mələklər. Və nə qədər oturub o birisi namazı gözləyərsiniz, sizi namaz qılan savabı kimi yazılacaq. Yəni, bir əgər oturub namazı gözləyirsə, elə bir ki, namaz qılan kimi deyil. Və burada göstərir ümumiyyətlə namazı gözləməyin fəzilətin. Mələklər dua eləyir. Və mələklərin duası inşallah qabuldur. Çünki mələklər günah eləməzlər. Allah subhanətlə nə əmr edib, onu eləyənlər. Və ümumiyyətlə, fəzilət əmr göstərir ki, bir namazı gözləmək, yəni, qılıb obrisi namazı gözləmək və namaza biraz tez gəlib, namaza vaxtını gözləmək. Bunun təbii fəziləti o namaz vaxtı gələndən əfsəldir. Və e, sonra həmən babda başqa rivayət də gətirir. O da yenə Əbu Hüreyran rivayətinin. O da deyir ki, Peyyambər salsın dedi ki, e, 7 nəfər qiyamət günü Allah subhanətən kölgəsi altında olacaq. Və sonra Peyyambər salsın deyir, 7 nəfər kimdir? Birincisi deyir, adil imam. Və sonra e, cavan, hansı ki, Allahın ibadətində olan cavan cavanlığın Allahın ibadəti ilə keçirər, başqa şeylə yox. E, və həmsinin o adam kölgə altında olacaq ki, qəlbi bağlıdır məscidlə. Yəni, şahid budur, qəlbi bağlıdır məscidlə. Yəni, daim məsciddədir, daim məsciddə namaz, daim məsciddə gəlir. Yəni. Və <coughs> həmsinin onlardan da biri iki nəfər müsəlmanlar hansı ki, Allah Allaha görə bir-birini sevirlər. Və biri də onlardan biri də odur ki, bir gözəl qadın ə, e, onu çağıracaq ki, ona zina eləsin. Və lakin o da deyəcək, mən Allahdan qorxuram. Allah qorxusu saxlayacaq onu, qolu. Və gedməyəcək zinaya. Və biri də o olacaq. Və həmçinin ə, e, biri də odur ki, sədəqə verəndə e, solanın xəbəri olmur, sağalı neyinir? Yəni, o, bu mümkün deyil. Lakin burada yəni, göstərir, ixlas yəni, həddini artıq yəni, gücdə olmalıdır sədəqə verəndə ki, görməsin heç kəs və ya bilməsin. Və həmsinin <coughs> e, o adam, o kişi ki, təklikdə Allah qorxusundan, Allah zikr edəndə gözləri yaşarar. Və bu 7 nəfər də yalnız ki, qiyamət günü kölgənin altında olacaqlar. Və Buxari burada gətirməyincə bu hədisin məqsədi odur ki, burada hədis içində keçdi ki, o kişi ki, hansı ki, qəlbi məscidlə bağlıdır. Və bu məscidin fəzilətidir. Cəmaat nazın fəzilətidir. Ki, insanı o e, Allahın kölgəsinin altına sanlardan, əməllərdən biridir. Məscidi yemək, cəmaat nazı məscidi qılmaq. Və sonra burada yenə Ənəs ibn Məlikin rivayətini gətirir və Peyğəmbər sallallahu aleyhi ve sellem deyirlər ki, e, Ənəsdən soruşurlar ki, Peyğəmbər sallallahu aleyhi ve sellem üzüyü götürmüşdü, yəni üzüyü əlinə taxmağa. Və Ənəs deyir ki, bəli, Peyğəmbər sallallahu aleyhi ve sellem üzüyü götürmüşdü və bir gün sonra cavab verir ki, bu cür, bəs bir gün işə namazını oturmuşduq, biraz işə namazı gecikdi. Yəni Rasul sallallahu aleyhi ve sellem biraz gec gəldi. Və namazdan sonra dedi ki, bəs siz elə vaxtda qıldınız ki, hamı artıq qılıb yatmışlar ki, siz namazı gözləyirdiniz, siz elə namaz qılan kimi idiniz. Yəni, burada rəhməlullah göstərir ki, namazı ə, e, gözləmək, namazı qılmaq kimidir. O cür fəzilət yazılır. Həmçin, yəni mələklər dua edir o qul üçün. Və, ə, e, amma üzvü söhbəti, Buxari inşallah libas babında, libas kitabında danışacaq o məsələdən Peyğəmbər salsın üzvü barədə. Və sonra e, başqa məsələyə keçir o hmm. da məscidə e, gəlməyin fəziləti və s. Bunlar alsın inşallah gələn dəstəmizə Allah bilir.